homo sapiens aperis iam pli frue. En la jaro 1967, archeologoi malcovris en Etiopio la fossilioin de homo sapiens. Ili estas consideratae kiel unu el la plei fruae pruvajoi de nia specio. Novai esploroi montras, che la fossilioi estas certe pli agiae ol oni gis nun supposis. La novae ec conoi devenas de vulcanologoi. Tiuici plei agiae conatai homai fossilioi estas circau 35 quin miliaroin pli agiae ol estis pensite gis nun. Lau tute nova esploro, la Homo sapiens, Cies restajoi estis trovitai en da jaro 1967 en Etiopio, vivis antau 233 mil jaroi. Geologoi estis taxintai antaue la agion de la restajoi al almenau cent naudec quin mil jaroi. La restajoi de Kibish Omo I kiel esploristoi esploristo nomis la homon, consistis nur el fragmentoi de ostoi cae cranio, kiui nur mal facile estis statigeblai. Geologoi estis analizintai la ston tavolon sub la trovajo, cae tiel atingis la taxon de cent naudec quin miliaroi. Sed restis ancora multe da necertezzo, diras la cefa autorino de la nun publicigita studaggio. La faculino pri vulcanologio, ce la Universitato de Cambrigio, vetis pri prilumigo de la cintro tabolo quiu deponigis super la fossilioi. Danke al modernai metodoi, scia teamo starigis mensan cundligon al granda el de vulcano cun la nomo Shala. Lautio, la tavolo, en quiu homo i estis trovita, agias ducent tritec tri miliaroin, cun erara gamo de dudec tu miliaroi. Tio estas granda tempo salto, diras paleo antropologo cae cun autoro de la studajo la nova minimuma agio por homo i congruas lauli pli bone con la plei novae teorioi pri la homa evoluzio. La agio de la homo trovagioi anca nun al proximigias alla plei agiai conatai restagioi de homo sapiens, kiwi estis malcovritai en daiaro du mil en Marocco, ca ciui estis statigitai al tricent miliaroi. La trovajo el Marocco shainas refuti la longe reconatan teorion, lau ciu la lulilo de la Omaro troveblas en Orienta Africo. La menciita paleoantropologo consideras la trovajon en Marocco kiel malpli convinca. La fossilioi ja indicas pri moderna visaggio cae pri granda cerbuio, ciu tamen havas arcaican formon. Homo I estas la sola fossilio ciu montras ciuin in etsoin de la moderna homo, diras la sciencisto.